deň. Práve teraz sa začína relácia na všetko je liek a vy už viete, že naozaj na všetko je liek, ale vždy a nie pre každého. Je to troška tajomné. Ale budeme pracovať na tom. No a toto bol hlas koho? Borisa Subotiča. Dobrý deň, Vítaj v relácii. Katka, vítaj v relácii. Ďakujem, dobrý deň. Ako ste sa mali, lebo v tomto teple my tu, čo nemáme záhradky, domčeky, vrby, bazéniky, tak my sa nemáme až tak dobre. Tak povedzte, ako sa majú tí buržuji v úvodzovkách. Počúvaj, ale bazén my nemáme, takže až takí buržuji nie sme, ale keďže a... sused má a bolo tam počuť veľký výskot a šplechot, takže určite sa majú fantasticky. A je to dobre, čím viac ľudí je šťastných, tým je nám lepšie. Len by sme si to mali uvedomiť. Nie závidieť, ale tešiť sa, že hurá, ešte jeden šťastný človek. Zopakujem, Katka kúpila, kúpala, kúpila bazén. Ja som videla u vás nejaký bazén. nafúkovací. Áno, mali a celko, tá, myslím, že by on spal v tej vode stále. Stále Potapal tam chcel byť, jasne. Voda Veľlipka. bola 17, ešte sa nezohriela, vieš. Jasne. On bol tam. Aj keď sme boli e, na kde, to, kde sme to boli štát. A Baltickom more. Baltickom more. Vonku, Studené. Da, vonku 12, more 18 tak boli v dni e, v more a nechceli výjsť vonku. Áno, ale nie je to pre každého, lebo niektoré detičky môžu mať modré pery a rodičia ich ťahajú z tých bazénov, oni sa trasú a kričia, ne, nemôžem ísť von, lebo mne je tam dobre, a ja my... ešte chcem byť. A iní, akože po 20 minútach už to začína sople, červené oči, takže Pozri sa na to teraz doktorsky. Mám ako dobrá matka pozrieť na hodiny a povedať pol hodina a ťahať ho von, alebo nechať, keď mám dieťa veľrybu, tak nech sa tam tá veľryba močí aj 5 hodín. E, To je individuálne, ale keď ty povieš pol hodinu, dieťa ti už môže byť 25 minút a už Podkladené. Tvoj, podkladené, podkladené hej. Ale nedobol ešte horšie. Dobre, a čo Nech sa dá robiť, keď je podkladené? Uh, potom Čo s tým prvo musíš sprevádzať to, to dieťa do tej vode, pozrieť, čo mu tá voda robí, ak sa správa a je to plitká voda. Mm-hmm. Takže ty môžeš zasahnuť. E, a potom uvidíš, Mama, ja, ja, ja, ešte No veď práve modré pery a, a drkocu. Ne, ešte chcem, chcem, chcem no. trochu no. vám s ním a nesmieš povoliť, aby prišlo ku tomu. Dobre, ale ako zistím, že je podchladené? Pa pozri sa na diete, ty poznáš To už je podchladené, keď má modré pery, no, drkocú mu zuby, sa, modré... trasie sa. Eh, pozri sa, eh, čo srdce chce povedať, čo chce povedať, no? keď dieťa má, dieťa, keď má modré pery čo chce krv. Aha, to chce srdce pozrieť, povedať, ale dá. ja som počúvala moje detičky, oni povedali ešte, ešte, ešte, Toto chvíľočku, minutočku. A vždy boli modré. A čo robia, keď ich voláš o 10. na večer? Poďme doma, ešte chvíľočku. Ešte chvíľu, ešte chvíľu. Dakle, e, e, dieťa má uh, mechanizmus ochrane u to, v to smeru trochu in, in, mhm. ini. I musimo se dati veliki pozor. Prosim rodića, teraz pojdete na more, um, negdje na jazara. dajte si pozor na djeti že vam vždi poruke ruke budu ak priđe krču bo nečemu nevolnosti, aby ih mogli vitjahnuti. A tak a, na Da, a vždi pozorat aby ne išlo pod uh, vješ, srnko, a potom ich hneď do... Áno. Tá zmena... Myslíš, že ich hneď do vody, hej? Jasne. Teplotný šok, aby tam nebol. Presne, jednu. teplotný šok. Ty si Áno, robila... hej, to je tá klasika, že ako sa vstupuje do vody, najprv ideš e, iba chodidlami, to je 7 sekúnd, potom do kolien 7 sekúnd, do bedier 7 sekúnd, potom ideš do prs. 7 sekúnd, trochu sa ešte to vodou ohádžeš, až potom... No tak to ja neviem vojsť. Ja buď vbehnem, alebo nevojdem, lebo keď som už na bedrách, tak už si hovorím, že nie, tu už nechcem Prosím, na doraz nikdy. Ehm, v minulej relácie som rozprával o žene, ktorá zaspala, ano, potom sa uvarila, chcela sa rozladiť a to skoro E, zaplatila životom. svojim životom. Áno, no tak ale ne. každý to má inak a ja, ja nemôžem deti inak treba vojstovať. veľmi, veľmi pozrieť. Deti e, chodia, behajú, e, futbal nachaňajú a potom tak, mama, idem do vody. To je možno posledný krát, že vidíš svoje dieťa. To je smutné, ale preto je to dať vážne, pozor. Hej? Musíte Áno, však, pozor. že dieťatko môže mať nejaký problém so srdiečkom, s cievami, vždy, vždy, so všetkým. Vždy. Krč! No ale na to, keď je krč, tak akože eh, homeopati ma naučili, že naozaj si objednajte v lekárni, aj tá, ktorá nie je homeopatická, tak vám objednajú arniku, čo najnižšie riedenie. To sú také malé homeopatické guličky a každú hodinu e, tri guličky dáte pod jazyk aj sebe. Aj keď treba, že padnete teraz v lete, často sa na tých sandálkach, e, tie nie sú predsa len pevné, tak sa vám vytne noha, vypadnete a pri hoci akej príležitosti, ktorá sa môže zdať, že je šokujúca, Eh, tak treba tú Arniku keby. Pozor, Arnika Montana, myslím. Arnika Montana. Má dva, dve tvare. Áno. Jedna je tá, o kojoj rozprávaš, a druhá je veľmi nepríjemná. Preto, eh, keď je tako verejné, Áno, eh, to hovoríme. Ak hovoríš, ano. musíš vedieť vždy, že te veľa ľudia tebia zvlášť počúvajú a i tak sa správajú podľa tvojich No, a teraz povedz, čo a Druga stvar može biti, že ona može biti veľmi nebezpečna, ona može uh, e, urobiti vred, može, može, poze, može opaliť. Dakle, arnika je veľmi dobra, ali ten lekar, ktorý to robi, musí vidjeti koho má pred sebou. To a každý homeopat, ale toto je len také, že aby kým príde nejaká záchranka, keď je niečo šokujúce, tak aby si bol troška ukludnený, aby si sa tam to netriasol. U nás, no. u nás je príslovie, kad nemá kiše, dobar je i grad. Keď nemá dažď, dažď dobrý. grad je dobrý. Aký grad? Neviem, čo e, grad. E, e, lad koji pada, Aha, tuča, hlad. Tie oné krúpy. Krúpy, i krúpy tie sú one. dobré. <laughs> ja Vieš, sa pri tebe naučím po slovenski. Čo? Aj chorvatsky. Aj chorvatsky. A, ani to nebudem vedieť, ani to. No dobre, takže e, začali sme na tom kúpalisku a tým pádom sa posunieme v tom, čo sme minule slúbili. Slúbili sme, že sa pozrieme na to, že z hľadiska čínskej medicíny, čo znamená leto, tak sa teraz pekne prenes mysli do Číny, do učenia Číny, keď prichádza leto, ako sa na to pripravuje slušný Číňan a ako to potom prežíva a čo má vlastne v tej ostražitosti, lebo oni sú tí ľudia takí, že pripravení. Takže... Máme, máme tri mesiace času. <laughs> Dobre, tak, tak keď dáš aspoň 15 minút, tak budem rada. A, aj 3 hodiny. Uh, pozri sa, leto. A, e, my môžeme a, e, vidieť leto a rozprávať ako meteorológ. Mm-hmm. A môžem rozprávať ako básnik. Vieš, leto... To mne sa tá, páči tá. ako básnik, ale hovorí aj ako meteorológ. A môžeme aj úplne racionálne, že začalo sa leto, idem zavárať. Či, číňania zavárajú? Áno, číňani, či, Číni i u Šrilanky sa to veľmi dosť e, praktikuje, môžem to povedať. A už keď sme tome, to znamená, pozrieme sa na to leto z zo strane čínske tradične medicine. No. I ti e, lekari i profesori koji sam ja učil, e, podali, e, vieš čo, O ktorých si sa učil, lebo z tej vašej sa... reči to znie, že ty si ich učil. Dobre, Bol poďme. by som rád. Áno, ja sa ja <laughs> Ale pozor. Každý pozor. sa učíme jeden od druhého, každú sekundu. Keď prichádzam u kontakt s nima, tak ja im niečo poviem. Čo si povedal? Ček, kde? Áno, zamyslím sa nad tým. Ček, povedz, ano. čuj, mali, ty si niečo naučil sa. Áno, keď robíš veľa, tak máš praxu veľa, naučíš sa a ty musíš vedieť, aj ja, aj každý z tých mojich profesora sú niekde tenší, Áno. lebo nerobíš. Áno, jasne. A, a literatúra, ti viđe z glave po 20-30 roko. Ti o tom nešto <laughs> vješ? Njekomu omno skvor. ti nešto vješ se udržala 20-30 roko. Ali moj profesor, jedna, drugi, peti, koliko je, 13, koliko bolo, 12, 13, šetki podali, ja, tebi, e, ja, ja, ja te učim, aby si vedel, na ktorej strane knjige možeš to najst. Rihle. Ano. A to, čo budeš aplikovať každodenne, tu ty nikto To ťa nebude. nemusí, to, to už budeš bude mať rád, v krvi. To budeš e, super. To Ale znamená... niekedy to prináša troška chyb, že už to človek robí s takou ako určitým nadhľadom, že ja aj toto som už robil 10 krát a nejaký detajlíček, ako sa vraví, diabol sa skrýva v detajloch, ti môže ujsť, keď robíš tak stereotypne. Uh, vieš, uh, ty si vieš... to nemôžeš dovoliť, lebo ty máš čas na pacienta. Ty sa s ním môžeš rozprávať, môžeš si ho načítať, nadýchať. Stereotyp je veľmi, veľmi nebezpečný. Ja som pilot. I ja uh, viem, vie, ja viem, neviem, ale viem. Ja? A urobím stereotyp i tu si mrtvi. Ano. Preto vždy, každý pilot, každý lekar má principe bod 1, bod 2, bod 3. Ako u letovu, čo vysunúť. Čo prvé, čo druhé, čo tretie. I to princíp. musíš naučiť. Ale i kad to naučiš, e, prečo sú dva pilot kopilot letadle, lebo ti to vieš naspamet. Ja sam napisao vela tih eseja medicinskih tak dalje, ali naprek tomu, Katka mi položi otasku, ja odpovedam, kopilot mi položi, urobi si to, urobi, urobiš mhm. dakle, to, urobi, urobiš to, urobiš. Dakle, vždy, dobre, kad neni rutina. Lebo ne možem rutinu primjeniti pri, pri to prvi prvi put vidne. Obrazac možeš ali potom vidiš kde ten človek patrije v tvom obraze. Či ide lavo pravo, hore, či dole. A tako i, i, i moji profesori povedali, Vješ Leto ti nije iba zmjena ročnog obdobja. Neni, zmjena počasja. Mm-hmm. Tak, tak, to sam htjela. Ne počasa, a to je, e, leto je zmjena energetski, energetski ciklusa. Mm-hmm. Lebo ti v zime se inač spravaš. E, Aj tvoj organizmus inak da, veci na, na v zimi veľa vonku, ne tak minus 20 tu. Mm, tak sedíš doma, sedíš pri krbe, keď ho máš. I pri televizoru. Ja? <laughs> I, I doma sjediš i misliš, rozmišljaš si uh, e, kdo sam, čo sam, Áno, čo si by som robil. Čo urobím, keď príde leto. <laughs> čo Presne. leto. Kam pôjdem no. z tepla do tepla? Zo 40 stupňov v Bratislave do 40 v Egypte. A, a dá, dá. A vieš, 45 v Egypte i 40 v Bratislave nerovnajú sa. Nie, to je isté. Ide vlhkosť. Presne. Toho. Ľudia sa čudujú, že prečo ideš k moru, keď je aj tu na teplo. To je presne o tom, čo hovoríš. Že to nie je to isté. Tak, Či máš 40 stupňov tu alebo tam. I tie energetické cykly Eh, prečo? Však prečo? vy pôjdete teraz s Katkou asi sa vyvenčiť k moru, však je to tvoja rodná zem. Takže keď, keď je to iné, veď tu máš záhradu, tu máš v podstate eh, všetko také, čo máš na prežitie krásneho leta po ruke, ale predsa ideš preč, tak prečo? No pozri sa, eh, zmena E, stalna na tom iba cvete iba zmena jest. Áno, stála Tako istota. Istota jediná je, že je stále ti, zmena. Ti musíš zmenu robiť. Ne, zmena, zmena, zmena. Život je zmena. E, pozri se, 45 včera bolo u nas 48 na verande. Čo? 48, jedan dan 45. Ale sedim, a... A pohoda. Ne, lebo oko, okolo nás je veľa stromov. Zeleň sama, áno, vy to tam a máte úžasne. tí stromy majú transpiráciu svoju, oni dýchajú, vypušťajú e, e, para, sa povie. Áno. Oni žijú na večer, kad otvorimo dvere... A kto to vie vnímať, to, tak ten je šťastný. Ja som si sadol na Ligeštúr, što kažu... Čo je Ligeštúr? dobre, na Ligeštúr. rozmýšľal som, o tebi sam, o tebe sam jo, rozmišljal. Ti A ti si Katka podala, ne žijali. <laughs> Ti si podala a bol by som, bola by som veľmi rado spať na tvoje verande, áno, áno. keď je leto, všetko. Pre mňa je najväčší zážitok spať u niekoho v záhrade. Ja som mal veľmi ťažkých ľudí, veľmi, Ťažký deň som, si ja, mal som, a tak som si lahol a naraz som prestal misliti o tim ljudima, ak mi bolo tjaško, ako im potem pomeć drugi krat, što urobim, naraz ta, ta zelene, i tamo je par červenih kvetov, mm. ktori urihlili moju cirkulaciju i moju misel. A tjež, tjež kad priđe leto, a ti vidiš te farbe, A tá, tie energeticky, tá zmena energetického cykla uh, eh, oplivňuje i tvoje fyzické Zdynamizuje ťa, si úplne tvoj inak emocionálny zdrav, aj me, zdravie, aj mentálne zdravie. Vieš, aj letná láska, aj keď je krátka, ti dodá energiu. A je sladká. A je sladká. A, a jeden, vieš, jediné si musíš dať pozor, aby nebolo nejaký stop z tých Áno, áno, to, to si treba dať pozor. Počúvaj, ale a... E, e, mne to prípada také e, čudné, že my sa teraz snažíme v školstve a celý program je to, že učíme deti uh, gramotnosti finančnej a už v škôlke sa musia naučiť finančnú gramotnosť a už odoberieme rodičom detsko dvojročné, nech je z neho jedna zombie, ale toto ich neučíme, že poďte deti, voňajte tie kvety, čo vám to robí. Pozrite sa na tú krásu, čo to s vami robí, ako to cítite. Pa preto toto ti poviem, prekáža. toto leto je obdobie expanzie Tako sam učil ja, pa ti tako <laughs> poviem, viš, je to eh, eks, eh, doba teplo, teplote, a vitality. Mm -hmm. A preto je to Eh, veľmi dôležité vedieť, že ľudia dostajú svoj plný potenciál. Aha, teraz volete psychiatra. leta. To sú. Dobre, a je to niečo s chorobami, tak ako jesem prináša nejaké choroby, tak v lete sa zhoršuje niektorý typ chorob, alebo v lete sme v podstate tak čo najviac zdraví z toho svojho zdravia, čo eh, môžeme uh, vieš, keby som ti povedal, No, leto je fantastičke, nič se ne stava, stava se. Ljudja e, se e, potopja do reki, mm ljudja dostanu infarkte, ljudja dostanu, e, ne piješ dostatočne vode, mhm. krv se zhusne, a ako čo misliš, ako potom srce može robiti? Aha, ja? tak hustú krv má s tým dakle, problém. A veľká, veľká teplota zvonku, to znamená, že je teplo i v našem organizmu. Čiže máme pre... A dostaneš e, úpal, dakle to všetko čiha na tebe. V lete. A, v lete a šoferi, zvlášť dáš klimu, prestudeno. Preto ja kad dam klimu, dam trochu i teple, A možem si presne Ano a Ešte to by, raz. To by si mali klimu, zapamätať ľudia. Nemôžeš student, byť stále v chlade. Dám studen a zároveň dám teplo a pýtam Katka, stimmt? Stimmt. Jasne. Idemo, pojdeme dalje. Jasne. Pritom to mi len napadlo, že volala mi nejaká pani, že sa ťa mám opýtať, súvisí to s tým aj nesúvisí, že e, či keď idú do lietadla, takže či si majú dať acilpirín, lebo že niekde čítali, že to je dôležité a e, zase niekto, že e, na čo acilpirín. Aký si Každý ty, lekár si má svoj pohľad i tak se správa ku pacientima. Čo robí aspirin? Acylaz. No to je v podstate na riedenie, no, Bližšie, e, to je na riedenie krvi, to oni používajú, takže predpoklad je, aby e, nedošlo k tvorbe zrazenín počas e, toho letu, tak bolo im odporúčané dať aspirín. Tak keď jej to povedal lekár, tak pravdepodobne vedel prečo, vie, aké má ona laboratórne nálazy. Tak Takže si nemáš si to ordinovať dať. sama? Veď no. mali by sme vedieť, že či máme hustú krv, alebo či máme a, skôr nábeh na takú tu no, netreba Ačko. rozprávať. Ačko aby... má hustu, to sme sa tu tá, už dozvedeli tá. v tejto relácii. Tu, tu ne... Čiže Dnes... tá by si mala, ak máš Ačko, mal by si si dať pred letom, pre istotu. Podľa toho, ako dlho letíš. Jasne, ja. že na dve hodiny do Kodane si nedáš. Ja by som si radšej urobil čaj z ovoga uh, krategusa, ja aj hlohu. Hlohu? Radšej by som to a pil by som uh, hlohový čaj. Radšej. On Čiže on oveľa, takisto riedi. Oveľa lepšie. Ale no, rejši. Rade by som pil rejši, ja ga pijem tako i tako. Ja, ja si ho dávam tiež každý deň, takže a to, ako to rejši je podľa mňa ačko. ačko. I pre, uh, podľa toho ty, keď dáš dostatočné e, množstvo rejšia, on tvoje eritrocite roztiahne. Ne, ne, nelepia sa. Áno. Vieš, to je Katka bola e, prekvapená, keď to videla. Áno, áno, hej. A tak v podstate na to lepenie má vplyv aj to elektromagnetické žiarenie, technogénne žiarenie a tak, no ty nás vždy tak dostaneš do toho takého reálneho života, ale tiež by si si na miesto acilpirínu asi dala radšej ten hlohový čaj. Ja by Vieš som čo, asi ja, ja by som si dala rejši, to mi príde chutnejšie, dáš do toho citrónik, medík, mňam, mňam, mňam. Ale a, ty musíš vedieť, Počúvaj, že a ideš... ešte do toho naliem <laughs> tinktúru od eh, hlohu a je to tutovka. <laughs> No, Aha, no, tinktúru no, dobre. od hlohu. No dobre, tu Ale nemám doma. Ale ty doma. musíš vedieť, horel výška má platia iní iné pravidlá, zákon, iné pravidlá. Tam hej. sú veľkí... Eh, a, a lietadlo je obklopeno, izolované, ale napriek tomu existuje... Eh, ako môžeš počúvať telefon? lebo v letadlu sú takéto antena, ktorá to zbiera i ty môžeš počúvať. Ale existujú iné e, eh, hľuči, ktoré nemaju e, prekažky. Nemaju mhm. prekažky, mm i one tako dalje. Evo, vješ, ali kad smo už e, kod tog acilpirina i kod rejši, rejši htjel bi sam podati, vela dama mnje vola, a i piše, že maju, a znaš ti ktori u nas, že maju visoki kolesterol. A to sme už rozprávali, že to je nezmysel. A, to je, a ja, tam sa menili tie medicín, čísla, jasne. Bol 10 ano. a teraz je 5, 5, 5. A 1. ľudia sú vyplašení a nevedia, čo majú robiť. Pre mňa bolo zaujímavé, že ho už merajú 10-ročným deťom. No tak to už, no ale biznis je biznis. No. Lenže preto máme túto reláciu, že netreba naletieť. Treba naozaj poznať sám seba, a nejakým spôsobom, ale pokračujeme v tom lete, Ked, eh, kedy? lebo je to zaujímavé, že to, to leto určite samozrejme súvisí a tu hovoríme často o výžive, súvisí aj s tým, že iné jeme v lete a Keď iné jeme v acilpirinu ili aspirinu i tako dalje, a, chcel by som predtým povedať jednu vetu, iba, lebo je, leto je podľa čtm ili tcm, mhm. kako chceš, spojeno s elementom ohňa. Mm -hmm. To znamená srdce, Jasne. krvný obeh tako, ja? A, to je ako hlavnim organom, a máme ešte brata, sestro, kako chceš, parni organ, tenke črevo. To znamená, že u, v lete musimo dati pozor aj na srce, aj na tenko črevo. Čiže na stravu? E, ano. Kolikokrat našoj relaciji sam se stjažal, išel sam do Buharska, Ach, náčka, ach, náčka, ach, náčka. Aj v Egypte to poznáme. A vy, víš, keď ideš po zimi v tú Bulharsku, nemáš takýto problém. Áno. Dakle, sú tu aj potravina, aj ruky, s kojimi neko niečo pripravám, pripravuje, aby si to vedela. Myslím, že to je len z toho, lebo naozaj, keď sa chodí, ja stále ten Egypt, lebo ja tam chodím rada a pravidelne, a takže keď tam ideš na Vianoce, tak nič. Tak. No, ale s čím to súvisí? Pa, s ročným, e, e, mám no, s ročným obdobím. Väčšia je teplota a lepšie sa rozvíjajú aj tie rôzne patogény. To je celá Na story, leto podľa mňa. máš ja viac, naš, viac e, nepriateľov Áno, v lete máš zimy, všetko možné. Dá, zimy, oni idú spať, alebo sú doma, pozerajú televízor, <laughs> zamrznú, Ale zase sa rozmrazia, to je ale, najhoršie. <laughs> Ale už keď som pri, pri letu, i to pri srcu, chcem povedati, že podľa našich lekarov srce je organ, ako i drugi organ, pumpuje krv. Pumpa, pumpa, pumpa. pumpa i i to je koniec. A, a vieš, už som povedal to, že existuje jedna e, fľaša na zavaranie, neviem, 5, 6, 10 litrov a tamo je jedn, do tej flaše se nachádza uh, elektrolity a v tom veselo plava, to je e, srdceko a bije dum, dum, dum, dum, da, bla, bla, To znie romanticky. Da, je. Tak vidiš, uh, vy, ktorí rozprávate o láske, o srdcu, e, vidíte tamto... V lete tak, tak sa tak kolíša, aby pritiahlo. Konzervované srdce. To, so, to by ma bolo zaujímalo, keby aj merali, ako či to srdce v tom pohári má to elektromagnetické pole, čo má, keď je v tele tých 4-5 metrov okolo seba, no? no či to meral srdce. niekto? Myslím si, že merali Rusi. Aspoň nejak, nejaké ruskej literatúre som sa s tým stretla. No. Ale je fakt, že nečítam celosvetovú. Každé srdce, ktoré pumpuje, každé má elektromagnetický... Ktoré sa dá vln, merať už, aj keď sa vysmievajú hlupáci. 4, po metro, 5 Samozrejme, metrov, každé. Niekto, niekto má 6 metrov. A teraz poviem, Čína uh, rozpráva o duchu Shen. Uh-huh. To je duch. To znamená, srdce okrem toho, čo pumpa krv, čo rozpráva s každým orgánom. Teraz, keď niektorí kirurgovia alebo tí lekári na srdce, kardiológovia, budú počúvať, povedať, čo ten chce. Čo to rozpráva? Keby, my sme za to v škole neučili takto. Keda, keby to položili takú otázku, myslím, že by potrebalo odísť na rok do Číne, <laughs> alebo počúvať naše misie i povedať, prečo e, srdce ne robi tako tiho ako slezena i pankreas, no. ako želudac, ako pečenje. A prečo? Pa preto, lebo srce ma úlohu rozprávať s, s každým, s každým orgánom mm-hmm. i mhm. dávať, i, i srdce dáva rozkazy. Aby sa to zosúladilo, aby bolo všetko v rovnováhe. Lab, systola, diastola, dab, lab. A tie šumové, ktoré srdce pazi, srdce, kad i pumpa obyčná pumpa, neke, nekedy sú tie pumpe veľmi hlučné ano. a nekada z tihe. To znamená i srdce bi moglo, ali ne. Srce dava impulse, lebo s takim to da lab rozprava s, s každim e, našim vnutarnjim organom i každý organ musi robiti to čomu srce poveda, prikazuje i srce vje čo hiba. Lebo, po, no dobre, dokončí. Lebo srdce uh, sa komunikuje s ostatným orgánom na 5, 6, 7 rôznych spôsobov. Mm-hmm. Od chemické eh, biologických viezam, elektromagnetických, magnetických, elektroimpulsa, svetelných impulsa, ano. aj myselných impulsov, preto rozprávamo o duchu šen. Kedy o tom sme rozprávali nebodne vela, kedy ti e, sa tješiš na svoje babetko kad vidi žena, ano, ja? a ti, po, ti trohu Ej. pohľadkaš, e, srce pošljele impulse priamo tomto babetku do, mm -hmm. do lebo srdce... A myslíš si že roz, rozlíši to babetko či ho hladká oco alebo mamina? Uh, Alebo je to len príjemné? To ja neviem. Nepamätáš ale... si, keď si bol v brúšku? Ne, ne, si Neviem, to bolo pred 100 rokov. Ale viem, že, <laughs> ale viem, že je pekné, kad po Katke, kad som po brúšku, že Katke bolo pekné. To Áno. viem. To viem. A teraz poďme trolilinku ďalej babetko môže komunikovať s vonkajším svetom. O tom sme rozprávali, keď som povedal tak da ne idem dalje. To je nádherná téma inak. To, to je inače. A teraz, uh, a ešte by som chcel povedať, tí ľudia, ktorí idú do tých dáma, ktoré numerológiu robia uh-huh. a, mhm. a ešte horoskop, není to bez není to, není to bez čerta. Je tam niečo. A veľké veci majú, veľký jín oplevňuje, priťažuje malý jín. E, I tako isto s jangom. A teraz si pozri, keď je to e, nekakav Merkur, on má nejaký vplyv gravitacioni, manje li ali ma in elektromagnetički. A okrem toho, ono što mu je Sturgeon rozpraval, má to jednotku vesmíra. Mm-hmm. Vzťah. Áno. Ty si tu i máš nejakú Ale si misiu. súčasť celého vesmíra. A celý vesmír, e, preto mi sa veľmi páčila veta, keď z, e, z, staneš na mráva, na mravca? Na mravca celý vesmír zadrhti. Áno, celý vesmír sa roztrasie. Da, to, takto, a to, čo to znamená? To znamená, že tieto male vibracije silno oplivňujú a stávajú sa veľké. veci. Spomene sa ono, onaj pekni viraz, neviditeľná harmonija je najsilnejša harmonija. To je krasno. Čiže to je, to je, to je vlastne tá rovnováha vesmíru. A pa to Nevieš o tom poviem. nič, len vieš, že je super. E, e, a preto, keď Mars má, e, povedia, tá planéta má také, také účinky, či to, mo, mohlo sa to volať i Venera, aj Saturn, ale táto planéta má takéto Každá vibrácie. Každá má iné vibrácie. Rozlišuje sa od Zemi. A ten Mars je horúci a vyvoláva vojny. A teraz máme leto a vidíme, čo sa deje vo svete. Takže je zbytočné hovoriť, že to je taká blbosť, astrológia, numerológia, to len hlupáci môžu tomu ja, veriť. Ja som tu dosť slabý, ne, ne je to moje, ale e, astrologovia tí čínsky povedali, že chýba jedna planéta preto oni robia z 13 planét a ne z 12. Áno. Aby a my sme niečo... uznali Pluto, už neuznávame, ale to je iná vec. Dobre, da, da poďme k tomu tome... srdiečku. Čiže srdcové ochorenia v lete môžu vlastne Absolutno. byť. Absolutno. Teraz by som chcel Krčové podati... žily a také veci, lebo ten srdcovo-cievný systém, vždy je to aj ocievak. Čo, čo tá čínska medicína Treba s tými tú emocionálnu, rov, emocionálnu rovnováhu v srdcu treba vždy pestovať. Aj v lete, keď tá. sme horúce hlavy a hádžeme šta- od piva tieto poháre, keď sa nahneváme. <laughs> Takže tre- Ale ako máš nejaký recept na to? Lebo ty si taký pokojný typ. Ja som ťa ja, moment, pokojný na Balkánca. Ako žiaden Balkánec nie je pokojný. <laughs> Ja aby som si Juhoš, si nemyslel. pozor, Áno, ty si juhož, áno, <laughs> Balkánac. Ale ako keď ty si sa dokázal tu na, v rámci slovenskej rodiny istým spôsobom pokojne lebo si iný, ja ťa poznám 30 rokov, možno viac, asi naozaj mm. iný si o mnoho upokojnenejší, takže ako na to, aby aj keď sme, ja neviem, znamenie barana, strelca, tieto letné znamenia, horúce, ohňové, a ako sa môžeme nejakým spôsobom, má na to Čína niečo, že ako sa ukludniť, lebo takí tí čínsky mudrci, oni všetci boli takí pokojní. Uh, dá. Da, pozisa Ano, po vašem. to obdobje leta musi se dati osobita pozornost na <clears throat> emocionalne pohode. Mhm. to musi mm radost, a znižovanje stresu. Lebo bol jedna futbalska E, nejaká z, súd, kompánia, ako, ne, zápas, fut, zápas, zápas no. áno, áno, zápas, tu patram po tom slovičku. Pred veľa, veľa rokov čital som to a jedan tým dal hol. Tad se skočili gol. Všetci vyskočili, jasne. I jedan medzi njima skočil, ali už ne doskočil. Zomrel. Na čo? Pri veľa radosti. Dakle, Každý leto je, škodí. Leto je obdobie e, šťastia. No to, dobre, takže, ale obdobie, keď viem, že som takýto prudký, da? tak asi by som si radšej mal v tej televízii pozrieť ten futbal, lebo ja si myslím, že keď sme niekde s kamarátmi, takto naživo, tak prežívaš to o mnoho viac. Čiže skutočne sa ti môže stať, že naozaj zomrieš od radosti, keď ja tá tvoja... Som ja by som to trochu inak. No, tak daj eh, inak. Pôjdem a bolo. Pozrite, eh, energetický rytmus toga eh, leta podporuje otvorenost. Ti mm -hmm. ideš lepše vonku, porozprávate s ljudima, otvorena si, ukažeš socijalni karakter, ideš tamo gdje je taj neki tvoj... Um, Viacej sa priatelia stretávajú na chatách, pri grilovačke. Čerstvé vzduch tak dalje. Čerstvé imaš, ovocie tiež telo to se otvara, Neš, pokoška potenim se hladi, mm preto mi možeme e, sadnuti tamo kod mnja i lepše, lebo mam i, i para, i vodena para je tamo okolo. to viparuje, sa A aj teraz ti para. nama se metabolizmus vo ljudi urihluje, uh, zrihluje A teraz je tu otaska na tvoju, odpoved na tvoju otasku aby sam se ja celkovo vedel ukludnit. samozreme, moj metabolizam je prva instanca gde možem začat. Čim? Ja diham vela eh, oko 24 tisuće krat, dakle, Eh, pozriem sa na dýchanie, ako dýcham, či je to či hlboko, či preto. alebo plitko. Nechcem prehlboko dýchať, ja to nechcem, ja chcem dýchať tako presne, koliko treba mojom branicom. Mm-hmm. Lebo mhm. ty nadýchneš dvakrát hlboko a už je saturácia 100% ale Aha, už ja som nadýchnem dvakrát hlboko a už som v meditácii. <laughs> Pa, o to idem, Odídeš lebo saturácia je vysoká. A potom zabudneš vystúpiť z električky, lebo si niekde inde. A teraz e, všetci my, ktorí, kade, kade horúce, si sme oh, um, dobre nálede, ale ne, niektorí tu neznašajú a čo sa stane, môže ono urobiť niečo, čo on neby chcel a preto my sa, zopakujem ešte, musíme sa naladiť. Dakle, e, dýchame podľa potreby, pijeme dostatočné... Ešte raz ten vzorec, prosím ťa, zopakuj. Včera mi niekto volal, ale ja som si ho tiež nezapamätala, alebo ja som si vyrátala na seba, že koľko mám piť. Existuje e, jed, jed, jedno dýchanie, ktoré Eh, upražnju te babki eh, v kostole. Naozaj, one kleknu a oče naš koji jesu a pritom aj dihaju. Mm-hmm. Vieš, to je zaujímavé. Oni dihaju oko 6 sekundi nadih, 6 sekundi mm-hmm. vidih. 6 sekundi nadih, 6 sekundi vidih. To znamena majú ok- okolo 10 nadiha, 11 nadiha, a to je už ponoriš sa do nejakých kontemplácií, do vnútornej vnutarnje a pomôže ti ešte aj molitva ktorá Modlitba? ide oče náš, ktorý, ktorý si jesi, na nebesiach. Bla, bla, ano, ano. bla, bla, ritam. Toto si rítam ľudia neuvedomujú. Oddycham že všetky tieto veci mali nejaký význam a mali rytmus, ktorý ťa vždy uvádzal do rovnováhy. A to si nikto neuvedomuje. Oni tam začnú povrchne, že no a ten text modlitby a, a nevníma, čo Nevedia. sa deje. Doktor, ovaj Butejko v Rusii, to jest z Ukrajiny, čo je bila vtedy, on, ja som bol tam, to je veľmi pekne, ovaj, bla, bla, bla porozprával. Ja nie som niečo z toho, a poviem, vy, ktorí dáme, ktoré chcete schudnúť, pozrite sa na hormóny a pozrite sa na dýchanie. Strava je tu pomocka. Ano. Pozor, pomocka. Lebo hormóny ti rozhodujú. Dakle, ale ti ne možeš dýchať 10 krát v minute, kad ideš von. Tvoje, tvoje, tvoje... E, e, Všetko sa mení vnútorne. Bunke ano. sú oveľa rýchlejšie metaboli, metabolirati. To znamená viac kyslíka musíš. To e, normálna dýchania sú oko 14, 13, 14, 15, toľko ty krát nadýchneš, kad je normalno. A vidiš kad ideš u te grozne ponoraš se do tih kontemplativnih mm -hmm. <laughs> tak ty musíš prispôsobiť ten dých. I mozog, mozog musíš malo priškrtiť. Menej vzduchu. E, Menej kyslíka dostane, tak začne poslúchať. E, babe by mogli fajčiť <laughs> nejakú cigaretu, aby to ešte rýchlejšie išlo. Samozrejme, nechcem uražať. Alebo kavička. Nejako... Pri kavičke sa tiež kofeín zúži tie cievy. A, a, a, a tu no. by som dal e, pozor, kad fajčiš i kavičku, tu by som veľký... To je už úplne zmysle. To je, najväčší, je leto, cigareta a káva. No, to je najväčší, a to robia všetci. Najväčší, ako by, ne, ne, nemám Nepriateľ, iná... náš nepriateľ. Tak. Sama si vytvoríš nepriateľa. Tak. My to povieme zulum, turecký zulum. Nepriateľstvo. Zulum, nepriateľ, že? Nepriateľstvo. Sám seba. Alebo keď alkohol, ideš... keď je teplo. A, pozri, sa, e, pozri sa, ja keď idem do Itálie, tamo negdje Verona, Napoli, Milano, mm, već, krásne, ale niše, niše, E, e, e, ja ne, ne, ne viete čo, dajte si tých kolačov, tých, tých sladkých tých kolačov a káva, ale ja si dám ten sladký, ak, ak sa volá to, što si dám ten sladký kolač, to dečky papajú. Croissant, ty myslíš? Croissant. To je, to je smeče, smeče nad smetem. Croissant. Počkaj, teraz som nerozumela. Croissant Čo je, je smeče. smeče. Je smetie. Smetie. Prečo? To, je, to je, lebo to je najfinia uh, muka. A, a cukor, najjemnejšia muka, mast. cukor. Margarín nejaký. Margarín, áno. Dobre, Pro, takže varujeme, varujeme pred kroasantami. Doteraz som nevedela, lebo sú chutné, krehké, keď sú ešte teplúčke. A ešte niektoré teraz namačajú do čokolády, <laughs> ale nenaučme to, alebo do cukrovej polevy, ale nenaučme to sa jesť my ani naše deti. Poďže sa zastavím sa, to už mám nek skoro 800 km, niekde 700, 800 a teraz nechcem spať. Uh, Chceš mi, ísť ďalej? Uh, uh, Dáš si croissant? Ono momento prego. uno <laughs> Kavičku, ide. croissanti. Dá, A pivo nepijem, lebo pivo ich nezaspať, ako mnoho ľudí. Ano. A dám si kávu. Čo urobím? Urobím to, čo som povedal, zulum, nepriateľstvo. Sám sebe sva, urobíš sám sebe. Ale ty si zastal, emotivno si už e, na inom mieste. Áno, už si na dovolenke. Dá, e, uvoľňavaš sa a ešte mi padne na pamäť, daj cigáru cigaretu si daj, a budeš ako 90% tých e, šoferov... Áno, všetky, ktorí, ktorí to tam robia na tom istom mieste, na tej pumpe. Káva ti vzdvihne krvný tlak na začiatku. Po 15-20 minúta už to prejde, už pada dole. Um, potom si dáš kávu, koja šíri E, cevi, cijevi. a potom si daš cigaretu ktorý ti zobere dih, zuži svijest, ali ovi fajčari povedia, áno, ja sam nekako se ukuludnila deficit kyslíka mozgu. Presne, to je len mozgový deficit kyslíka. Ale, ale tu prichádza vtedy tvoja uh, tá myšlenka, ali duch je ten, je ktorý roz, roz, e, rozpráva i rozkazuje tijele. A kad naozaj, ja se, ja se spomenem teba kad to, to mm-hmm. robim, kao, e, Rikvice, kad bi te razvedjela ja... Veď, <laughs> veď práve. A Niekto sa ma pýtal, a on, on sa stravuje len podľa tých krvných ano, skupín, ano. že on nikdy nie je nič iné. Ja viem, že čo by nie. Koľkokrát sme, keď bolo únavné, že dlhá cesta, niekde sme išli, tak vždy sme skočili na nejakú pumpu a urobili sme si nepriateľa. Uh, Ale to robíš raz za rok. Ak se kaže rob, sklav, ja? Čo? Rob, Je otrok. Otrok. Ja nechcem biti otrok kad mi se to, ja to urobim. Ano, ne možeš to proste len, len. Ali generalno je, Áno. Ja som najlepšia medici, najlepší, kak by som povedal, Ty ukazovať príklad, áno. moje Ty si medicíny. príklad tvojej medicíny. Ja som najlepší príklad. Tým rokmi dobro V tvojom veku neroz, nerozkysnutý, eh, pohyblivý, tá, schopný a... ešte všetkého, čo treba, keďže si manžel. A Neviem, proste, na čo naraz. A ešte aj dobre. do ani ja neviem, ale... A ešte si aj v záhradke pomôžeš, to asi nie. Uh, ale tak ty zase liečiš. Tak, pože Každý máme svoje úlohy. Áno. E, uh, moja je šoferom biti da aby od mjesta A do mjesta B moju, moju rodinu zavezol. A to znamena ja se hram na dovolenkara mm-hmm. kad negdje tamo na jugu Italije urobim taki jedan vilet do kave, do toho kolačika. Áno. Ehm, pivo si nepo, ani amaro, lebo to ne smiješ, ali ja sam už, i možem ti povedati, že ten duh, že si už na dovolenke, e, urobi ako kad bi e, neka e, vat, neki ohenj mm-hmm. začal vo mňa. Aby, ano, rozhárať aby sa, na... začína, aby si vedel, že ideš do dobrého a na Margo toho moja babička vždy hovorila tiež, aj, ani nevedela nič, neprečítala žiadne knihy o tomto, ale vždy sa zdravo stravovala a tým pádom dobre vyzerala, ale ako ona hovorila, že keď ideš na dovolenku, však si vypočuj to slovo môžem si dovoliť, môžem tak si, dovoliť, môžete ale... dovoliť, ale nie až do úplného extrému, lebo pozri sa, ako to potom preháňajú ľudia. Ja teda chodím zväčša do tých rezortov, aby, lebo chodím s deťmi, takže aby boli chránené. A tam, keď to vidím, ako to preháňajú s jedlom, s pitím, a, e, tak vieš, to je hrozné. Takže asi až toľko si nemusíme dovoliť. Kad, ne, ne, kad ješ, kad rozprávamo ďalej, je to, čo prináleží tomto eh, o ročnom obdobie. A to je u každem prípadu zelena strava, ktorá eh, eh, reguluje tvoj vzťah teplo a vnútorne teplo mm -hmm. a teraz si dáš niečo zelené, zelená potrabina, napríklad... Čiže šalatiky? Mel, da, ali pozri se, melon daš si, uhorku daš, hlavkový šalát si dáš, to všetko možno meta, ona chladí to. Jasne, vieš. teraz máme radi metové čaje, ale škoda, že ich e, troštička nedávajú také vlažné. Všetko je buď ľadové, že dajú ti do no. toho 10 kociek ľadu, alebo horúce. A to je e, absolútno zakázané pity ľadový čaj, ale chutí. A vieš prečo? E, teraz, kedy ty piješ, studeni čaj, studeni napoj, ti prijame ohrozuješ žaludok, slezenu, pankreas. pankreas. A to ti je centrum, ktorý uh, s, energiju strave preraba do energije ktorú ti potrebuješ spolu sa pečeň. Ja? Čiže tej životnej energie a, v podstate. A preto, ako ty bereš hlad, ty vieš, da kad zobereš hladno da se ohlađuješ, tak se ohlađuju i želudac, slezana, pankras, a čo robia? Smanj, klesne, klesne, klesne ih, a nezabudni, že je slezena imunita Mm-hmm. Nezabudni, Takže ohrozuje vlastne imunitu. Žalúdok imunita, nezabúdaj. No a pritom a to... sa teraz chvália vo všetkých kaviarniach, že zvýšil sa e, množstvo ľadu, ktoré e, proste predávajú. Nebo... Ja som bola teraz v Piešťanoch minulú nedeľu a objednala som si nejaký taký pinakoladu bez alkoholu. Dá? No tak to bol úplne čistý lad s troškou sirupu ananasového. A ja som, že jej, zabudla som vám povedať, že ja som si neprosila lad. A ona mi doniesla pohár, že však si ho vyberte. Ja som ho Dá, vybrala, myslím, ale nezostalo mi nič z piňakolády. Prichuť sirupu, to bolo celé, čo som dostala. A vieš, ja by som chcel ešte niečo zopakovať. to čo sam si spomenul, uhorka, čo sam podal ešte meta, tako dalje, melon uhorka. Ja ti to poviem, že tu to naše, to što sam sjedol, zmjernjuje vnutarnju teplotu. mm Jer kad si ti vnutra, to je prebitok ili nadbitok jangu, ti kad si vnutra tjepli, vonko tjeplo čo? Tak posegneš za hiti što studeni napoj da bi čo rihlejše urobil to, a to mislim, že to može oslabiti, zopakujem, či, travjac u či, a to znamena slezena, a žaludok. A pankreas. A... Dobre, ale e, tieto maminky dnes sú všetky akože po amerikančené, takže detičky pijú ľadové džúsy, šťavy, všelijaké tieto. Ono sa toho hneď neprejaví. Tak ne. ako to je? Ne. Ale škodí to tomu dieťaťu, hej? O, o, pozri sa. E, ty môžeš s tvojim autom viesť 220 alebo povieš od 60 už nechce. Prečo? Lebo starý. Mm-hmm. Organi su sú ali ale silnu rezervu. Samozrejme, to se všetko zbiera a prepukne vtedy, kad se Keď ti ty už nie si na svete a tvoje dieťa je dospelé. Preto čúvajme se, ochraňme Ochraň sa, sa nadmerným konzumovaním studených nápoj jedal, pozor, jedla, mm -hmm. isto, lebo Čiže zmrzlina takisto. Kľúčová rovnováha. Uh, I isto tako, musíme aktivitu prispôsobiť. E, samozrejme sú tí ľudia, ktorí môžu hrať futbaly na plus 50 i na minus ano, 50. keď sa pozrieš, že hrajú volejbal na tých letoviskách, Uf, dá, dá, dá, vonku dá. slnko 12 hodín na obed a oni, no ale škodí im to? Samozrejme, da škodí, e, ako, ale oni to e, kompenzujú sa stravom. Zaplávajú si potom stravom, a dajú si zelenú stravu. A potom stravu. E, mhm. hydratujú. Víš že tí chlapci stále, keď je niečo, pijú, pijú, idú pijú. a vypijú. A tamo sú aj elektrolity, ne iba čistá voda. Vy možno i nemate elektrolite, moji milí, ali možete urobiť to. No. Zoberete si litru a pol vody, dajte jednu čajevu ližicu morskej alebo soli. te červene soli, a ne bojte se, možete uh, eh, a u saharu. Prečo? Počkaj, čo možeš ísť? Prečo vojaci američki u sahari dostavaju tablete soli? Straco elektrolity. Aha. Preto ich sol Takže a teraz, voda, sol a voda. Teraz tí, čo pôjdu na dovolenku, väčšinou si nosia ľudia eh, na pláž vodu, lebo sú im tie mm, ovocia štipku rozmixovať. Soli, štipku soli do, do Čiže flaške. nech si dajú do flašky naozaj štipku soli. To iné cítia. A tá voda ide presne tamo kde treba. Ide do intercelárnych priestora, ide do obličky, ide do tog moča mehura. Oni môžu píškyty môžu piť, Jasne. píškyt a to Takže je to mnoho lepšie aj čo si nosia tieto poctiví ľudia zo sebou, stále majú flašu v kabelke, všetky moje kamarátky bez toho nevidú z domu, lebo majú 50 rokov a, a takže radšej nech si dajú cez celé leto štipku soli do tej vody, hej? Presne tak. Ja ja by som s tým srdcem, môžem koľko chceš, ale by som možno išiel na nejakú otázku, odpoveď. Uh, emocionálne, Emocijalni, dobro, emocijalni zdravotni stav počas leta znamena pestovanje, radosti, tak sam učio, pestovanje, pestovanje radosti, radosti. to je krasna vec. Bez prehnania, to znači... Zase to... nech nevyskočíš ako ten pri futbale, <laughs> aby si neskončil rovnako. Lebo, vieš, e, teraz ti môžem povedať, tí, tí, tí e, dečky, e, chlapci, ktorí hrajú tenis, oni hraju pod 40-45 teplota, oni no, hraju. No. Iba ih dažd u konči, zaujmave. Njehaju na 40-45, musiš hrat. No. Ti, si, ti dostaneš milione za te. Za tu. Ali kad je dažd, konjic. Zaujmava se. Zaujmava to. Dakle, uh, ak ti príliš vyčerpuješ svoje srdce cez deň studenim napojima, pozor, želudac, oplemeno srce, 1, 2, 3, konec, sleza na pankras. A ti, ta, ta ekscitacija, tako da pojem, znači to vyčerpanje, može vijest k, počujem dobro, nespavosti. Áno, veľa ľudí nemôže ani doma, ani na dovolenke v lete spať, ale iné... Preveliko vyčerpenie, pozri se, veľa sexu to no. urobí, veľa radosti to, to urobí. Všetkého vieš? veľa škodí. No, no dobré, ale povedz mi, čo s tým, máš nejakú radu na to, ako zaspať, keď nemôžeš. Čiže nebudem hrať do bezvedomia tenis a potom si myslím, že vyčerpaný zaspím a práve naopak celú noci hore. <sighs> Čo s tým? Vieš, e, môžem ti povedať, že som sa aj ja niekedy chytil, že ne možem spat, druga, treća, kažem katki, ne možem spat, ali ja musim spat, musim robit, a ja musim robit, čo urobím? Ne se silit. Mhm. si i njeham. Priđe, priđe, ne priđe, ale uvolnite svalstvo. Skuste vždy za tim stoji nečo skus analyzovať. Či si zaplatila uh, účet pre elektriku. Či mhm. si zabudla uh, električku, Tu peglu eh, na daske, a odišla si na, na Da. Či, či, neviem, či si dal, ako ja, dal sam do 40 ten, ten eh, zam, protiv zamrznutu, a ne 20, a bolo 21 a otišla mašina. Aha. Vieš, tak druhý krát si... Jo, Čiže či niečo som... za tým môže byť, čo podvedomie Vždy. si hovorí, že <clears throat> či som nezabudla či zamknúť, či je vnútorný, plyn vypnutý. Vnútorný neklud. Čím vyprovokovaný? Možno si veľa pila, a teraz musíš každú chvíľu. Chvíľu Možno si, chce, pozor, možno si chcela nekom chlapu povedať nejakú peknú vetu, to si trochu inak povedala a potom si teraz, prečo som mu nepodal ano. presne tako, aby on pochopil. A možda je on tako hitri pa je pohopil. Tak si nervozna. pozor, taka male drobilinka može urobiti veľa, keď ide noc, o spánok srdce, alebo pozor, srdce veľa, veľa diriguje spánkom. Mm-hmm. A hlavne aj tma. Lebo v tomto meste ako tma neexistuje. Katka, ty teraz Čiže mňa povie, strašne na ruší. ona existuje, no? spať. Áno, všetko musí byť uh, povypínané a tma jak v rohu, lebo aj nám, keď sa stiažujú uh, eh, títo um, ľudia v ordinácii, že nemôžu spať, tak keď sa ich spýtam, že no dobre, máte tmu, uh, Uh, že nemám muža. No tak vrajím, tak z, e, akože z, dajte dore rolety alebo zastejte, jo, ja mám v spálni 8 okien. No, že ako to no urobím? No, No nie, ja nemá si na tom rolety a závesy, e, pokiaľ nie sú fakt, že e, husté nejaké vyslovene urobené na to, že to majú zatemniť, tak nebudú mať tmu, tak potom sa nemôžeme čudovať, že on aj keď zaspí e, a ráno vstane, tak ten mozog neodrobí tú svoju činnosť, ani tie hormóny neodrobia tú správnu činnosť, takže sa nebude cítiť ten človek tak vyspatý a tak oddychnutý alebo ani v dobrom psychickom stave, ako by e, mal, keby zaspal v tej miestnosti, kde je tma jak v rohu. E, Televízor e, má modré svetlo. Mm-hmm. Počítači Počítač. majú tiež. Telefón. A telefóny majú. Teraz sa niečo robí aj na tome. Ty musíš vedieť dve hodiny uh, pred spánkom už neby si smela mm-hmm. pozerať, aby ukludnila hormonálnu sústavu, srdce, krvný obeh, hormónnu sústavu a ukludnila mozog. No dokonca by si mala ešte, keď chceš mať dobrý večerný spánok, ráno pozerať východ slnka, potom západ slnka, lebo potrebuješ to infračervené žiarenie, ktoré ide vtedy. Cirkadiánny sústav povie, keď Aj, rozprávam o letu, musíš sledovať uh, hviezdičky. Mhm. Keď mm-hmm. vidíš hviezdičky, musíš byť v posteli. Keď hviezdičky zhasnú, musíš ísť hore. To chce, tak me učili. Ja sam skusil to urobiti, a veš, hodim ako opiti. Fakt? ako, Katka kaže, Bože, Bože, ti musiš i spat. Ti, ti, ti. Vješ čo, kupili smo male e, te slepkice. Slepički, hej? Slepički, da. A tam ih treba každe rano otvoriti, zavriti, aby mi mhm. kuna ne, ne to ne, A Katka povije, už ne te mal slepki, nechcem te e, kuri, kurjatka, už ti, ti vizeraš ako zombi kad se stavaš rano. Rekao, sledujem cirkadijani. Na, na ti to potom ne robi dobro? E, je, ne robi mi dobro, lebo ja odem o jedan, kad imam vela tih pisanja o dva, a o pjate, šeste bi sam se chcel stati, to nestači. Ti musiš sledovat cirkadijani sustav. Ako ne možeš, aspon, aspon drž se tih rubnih hodnot, 8 hodina by trebao čovjek spat. Mm, čiže Nektor v tom je povie, problém, že málo spíš, preto si taký. Nektor povie, meni stačí 16, nemam nič proti, ale počul sam ja bez 10 hodina ne možem žit. Dakle, to su razne. E, to znamená bolo bi dobre teraz ići spat oko deset, pol jedan, ne, už je srnka vidi, jasne, ne svetlo, a stavat se tamo negdje pet, petnaest, to bi bolo idealno. Katka, reci? Nie, ja to všetko v poriadku, ja tu len uh, dávam uh, ako to sú tie signály, keď sa rozprávajú tí posunkovou rečou. Á, dobre, <laughs> dostali sme posunkovou reč, relácie sa končí. Uh, Keďže máme dnes výnimočne zapnutú klímu, tak ja už nevládzem hovoriť ani dýchať. Takže v podstate <clears throat> som šťastná, že to ešte dokončím tú reláciu. Tak... Pri veľa chládu. No povedz k tej klíme, lebo niektorí ľudia spia celú noc v klíme, celý deň sú v klíme. E, tak to Klíma dokončíme týmto. Klíma ovplyvňuje ne iba náš e, e dýchaný dýšný sústavu, nos, hrdlo no, plúca. Mám vysušené smo, oči, nos aj plúca. I oči, aj uha, poušoc, pozor, klima oplije naše cijelo tijelo. A čo to znamená? Je to yin, a na našem povrchu je yang. To znamená teraz, a yang, teraz je yin veliki, Eh, nuti Yang aby stupil do tela. A teraz se Yin sprava ak hlavni eh, hospodar. A to znamená, celý sistem naš spusti niže spracované. Už mm-hmm. není to taká e, nálada. Áno, pochyb, áno, všetko je už Ako iné. da si u zimy pasy si zaspešne ide na ládu a znáš, ak je ten, Jasne. Ten, ten a prečo teda tí ľudia vydržia a chcú, keď to je takéto zlé? Lebo oni to zrejme aj na nich to pôsobí, len ja som citlivejšia, tak to rýchlejšie pôsobí. E, presne, oni sú menej citliví, a ty si Ale škodiť im to škodí rovnako. Uh, Sliznice. Oni majú, Boris, však je to, to, je tá, to sa volá tá nejaká ochranná vrstva podľa tradičnej čínskej medicíny. Asi ju majú silnejšiu. Povedal jedno... som. Už som povedal, yang je vonku a teraz yin tlačí na tá yang. A yin sa začína správať ako hospodárom. Pod, podchladenie. Mm-hmm, áno. No. A Ty vieš, že sa a chemické reakcie... môže tiež robiť Chemické niečo. reakcie sa lepšie uh, prejavujú? prejavujú, keď je vyššia teplota. Super, Idú ďakujem. Rýchlejšie. To boli posledné slova dnešnej relácie na všetko je liek. Ďakujem veľmi pekne Katke Subotič, Borisovi Subotič. Ďakujem a pekne. Tešíme sa na ďalšiu reláciu. Ešte zostaneme pri lete, porozprávame sa niečo. O, niekto nám napísal, že krvná skupina a, ale RH faktor mínus, takže o tom sme ešte nehovorili, tak povieme aj pani, odpovieme, že... A môžem ja povedať, to sa rukama a zdravím? A už to vedia. Jasne, držte si zdravie vo svojich rukách, rukách a nepustite a ne... nikomu <laughs> nedajte. Na leto s jednom rukom holčičku, s druhom zdravotný stav. <laughs> Výborne. Takže, Dovidenia. Krásny týždeň. Tak, ak máte nejakú otázku, môžete ju poslať do kontaktného formulára na www.subotič.sk. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.